1 Petrus hoofdstuk 5 As mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus, en ook deelgenoot aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder jylle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan jylle toevertrouw is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwacht. Nie om eie gewin nie, maar uit toegeweidheid ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat tot jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Sulfanus wat na my mening 'n getroue broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle opskrif gestel. Ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is. Staan hier in vas. Die gemeente in Babylon, 'n uitverkore gemeente net soos julle, as ook Markus, my seun, stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus is.